This is Malta's 93.3 Central FM. Inselmulkom u bil-ferħ tas-soltu biex ngħidlek niltaqgħu nilqgħukom magħna tas-Central FM għal intervista oħra li dan l-istazzjon qiegħed jagħmel mill-personalitajiet tal-komunità. Darba però m'għandniex personalità li tgħix fil-komunità imma ukoll Hija personalità li ddaħħlet biex ngħid hekk fis-Central FM. Daħlet bil-kotba tagħha għaliex hija personalità magħrufa sewwa mhux biss fil-qasam tal-mużika il għaliex hija kwalifikata minn Oxford u wkoll ikkomponiet opri biex ngħidlek sbiħħas ħafna fosthom Snow White and the Seven Dwarfs imma wkoll hija magħrufa bħala Awtwiċi, Awtwiċi missjunarja, Awtwiċi li bil-kotba tagħha tieħu lill-qarrej il-bogħod minn pajjiżha u iħoss dak li ħasseti meta kienet fil-missjoni. Radio Central FM qiegħed jaqra l-ewwel ktieb tagħha, il-ktieb Jiemi fl-Indja. Qiegħed nirreferi għal swor Emma Camilleri li bħalissa qiegħda quddiemi hawnhekk dan l-istudju u fissem Central FM insellimlek. Insellem il-kulħadd, insellem is-semmija kollha ta' dan l-istazzjon u nispera li tiħdu gos b'dak li se ngħid. Sa tgħidilhom sis. Skont stess salsini gwida. Mela, l-ewwel biċċa xogħol, inti sobu, sobu tal-qalb ta' Ġesu. Mhm. Eh, kif ġietek dil-vokazzjoni li ssib sobu? Ħalla minna minn sobu, sibt missjonarja u minn missjonarja bdew, minn missjoni bdew il-kodba. Kif ġietek dil-vokazzjoni li tħalt sobu tal-qalb ta' Ġesu? Guido, jien qatt ma kelli vokazzjoni meta kont għadni zaħira, qatt. Anzi, mhux ħan iskandalizza n-nies, jien dejjem ninnamra. Qatt ma sibt Qatt ma ħsibt li jien se nsir soru. Imma ħwejġ tal-għaġeb. Jiena nħobbhom il-boys, kont dejjem dejjem f'xi boyfriend. Imma kont inħoss li l-ebda persuna, l-ebda ġuvni mhux qed jimlili qalbi. Kont ngħid le, mhux dan. Imbagħad ikolli ieħor, mm, lanqas dan. Ġesu kien qed isejjaħli mingħajr ma kont naf. Qabel, qabel ara il- Il-Ħamis dħalt soru u t-Tlieta ta' qabel ġie wieħed kien mir-Rabat. Għedtlu issa Karm tiġix nhar il-Ħamis għax nhar il-Ħamis jiena dieħla soru. Qalli jiena qed nisma' sew. Inti Jiġifieri jien dejjem b'xi boyfriend illi imma l-ebda ġuvni mħellu l-ħila jimla l-qalbi. Imbagħad kellna s-sorijiet aħna l-melliħa tal-qalb jiena mill-melliħa xaqasettilhom in-nies li jiena mill-melliħa. Iva, iva, u fil-fatt fit-tixku hekk fil- fl-awtobijografija li għanna, u inti veru twilidt il-mellieħa. Jiena mill-leħija. Fl-1927 u fil-15 ta' wissu. Għandi l-bird, dal-waqt għandi l-bird. sena. Eżatt. Mela mux 70 sena għala. Mela kem? Jek tħalt fi 27 sena għala 80 sena. 80 sena, ejwa, għajt ħazbar. Eh, 80, insomma, nisa ma tanċu xubbu jgħid, mesna ħallejta. Xiftek jenu. Mesna ħallejta dik. Insomma, le, jina inħoss li my life is fulfilled, dax dak li rrit issa nħossni kun u kieku kelli nerġa nitwilet mill-ġdid, Guido, nerġa nidħol soru, imma nsir tabiba biex immur fej kont fl-artijiet tal-missjoni, specialment il-Kenja. Jina l-lum se nitkellem fuq l-Indja biss, għax inti jakkatli. Iva, eh, fuq l-Indja. Eh, għax għanna l-ktib jemi eh, fuq. Eżat. Kif ġietek dil-vokazzjoni minn soru? Eħ, eħ. Eh, Issa ħanajt. Tal-missjoni. Inti għandek madwar 18-20 ktieb. Kollha bej wieħed u jaħu fuq il-missjoni. Kważi, kważi, kważi. Kif ġietek din illi ehm, tmur għal-missjoni, inti eh, rridu jkunu jafu s-semmija minn ma jafekx li kemm li nafek jien dejjem titħaq, dejjem tifraħ, eh, dejjem Tienni lil ta' madwarek, illi nafek daw l-aħħar sentej u dejjem bajtek bit-bissima. Issa jġagħalek tinqata' mill-komunità tas-sowijiet u tmu fil-faqar biex ngħidlek tat-tielet dinja għal-missjoni. Eżatt, Guido. Jiena minn minn meta tħalt soru kont nixtieq imur il-missjoni. Imma s-superjuri tiegħi qatt ma riduni mur għax kellhom bżonni Malta. Jiena domt xi 25 sena nallem il-mużika l-melliħa u ma kienux Xi nmelliha biss, anki bil-kirkar għax jien hemm noqgħod fl-Erdelis. Imma kienu jgħiduli le, dejjem jgħiduli le għax kellhom bżonni Malta. Imbagħad darba għedtilhom iva għatuni ftit ċans. Għedtilhom almenu mmur nara s-sorijiet tagħna tal-Indja. Għedtilhom nara kif jaħdmu u mort għal xahrejn. L-Indja xahrejn biss domt. U hemmhekk tant stagħġibt kont ngħidilhom meta mort l-Indja ftaħt ħalqi. U ma stajtx nagħlqu. Ara hemmhekk xem. Ara dak ir-raġel. Ara dik il-marra. Imbagħad bdejt ngħid. Il-Maltin dawn ma jafuhomx daw l-affarijiet. Aħna mdorrijin fil-fsied, mdorrijin fil-ġid, mdorrijin differenti minn hemm. Qed mela taf x'nagħmel. Jiena nħobb nikteb, minn dejjem nħobb nikteb jiena. Qed mela ħa nikteb djarju. għall-familjari tiegħi u għall-ħbieb, għax biex tiftakar dak kollu li tiltaqa' miegħu f'xahrejn, impossibbli. Inti mort minn Ottubru sa Diċembru. Eżatt, daqshekk domt jiena ma domtx ħafna hemmhekk. Allura bdejt kuljum, kull filgħaxija qabel norqod nikteb xi ġrali f'dik il-ġurnata. U kuljum dejjem xi ħaġa ġdida, kuljum u dak li għamilt jiena. Meta ġejt Malta mbagħad niftakar Kont mort għand is-surmast li kien jgħallimni l-mużika, s-surmast Carmelo Pace, ħafna nies jafuh dak. Qalli kif mort l-Indja għedtlu ara ħa ntik il-ktieb taqrah għax ktieb djarju jiena. Meta qrah, qalli sister imma dan ippubblikah dan il-ktieb? Qalli għax dan se jispiċċalek tagħtih lili ndum naqrah. Imbagħad terġa' tagħtih lil ħaddieħor, qalli dak ippubblikah biex jaqrawh ħafna nies, mhux jiena u forsi Għax dak biex jasal għand ħafna nies irid is-snin biex jinqara. Insomma, f'kelma waħda biex ma ntawwalx, stampajtu dan il-ktieb, irranġajtu naqra u within three months għamiltu li jista' jiġi stampat. U stampajtu l-ewwel edizzjoni nħatfet Għamilt it-tieni edizzjoni, reġgħet inħatfet, u mbagħad issa dan it-tielet edizzjoni, Gwido. In-nies kienu jgħiduli Sister Emma, ħatna l-Indja għandi ku 1 pound 20 kien il-ktib laqas naf kemm kien, għalinna ħatna l-Indja bi ftit flus u kulħadd jgħidli imma veru sister dawn, imma dan veru ntqajt magħhom dawn l-affarijiet. Jiena ġiġa semmejt li ħatna l-Indja, jiena qrajt Parti sew mill-ktieb, bi preparazzjoni ħalli naqrah fuq Central FM, u nħoss li veru ħadt in-nies l-Indja u kieku inti jurejtni l-manuskritt tiegħu l-istess bħal ma għamel is-surpaċ, kont ngħidlek da ippubblikah ukoll. Għaliex wanka eh, faċċata u Andre aħna u naqraw l-ewwel biċċa tiegħu, il-kummenti tiegħu kienu kemmu sabiħ, kemm bdejt nitgħallem minnu. Jiġifieri l-effett li kellu it-teacher tal-music tiegħek eh, kien effett fuqna u kollu naħseb fuq il-maġġoranza tan-nies tant li kif qed inti ppubblikajtu ġiġa tliet darbiet. Dak huwa first hand experience li, li rajt jiena dak, dak rajtom jiena, dak l-affarijiet li eh, hemm miktubin. Sintendi baj differenza bejn Malta u t-tielet dinja. Maħniġ biss fuq edin forsi fuq l-Indja Inti ktibt jemi fil-Kenja, inti ktibt diversi kotba wara. Iva, zgur għax imbagħad mort il-Kenja mort il-Kenja jien. Kwiekeb Afrikani, tbissima u talima, ħrejjef Afrikani, jiem il-Kenja għandu żewġ volumi minn tribu għal ieħor, kuntrasti fil-Kenja, Teresa li ħabbet l-tfal, ħanajdilkom storja U x'laqatni ktib żgħir fil-Libja. Fil-Libja. Ġifieri inti għandek u ma daw hemm iżjed li ħarġu wara, però eh, inti għandek esperjenza vasta u tista' tqabbel Malta ma dik li huma daw l-artijiet. Tgħidilna fuqha. Qed fakkarni għax jiena Jiena meta kont il-Kenja issa kont il-Kenja u ridna ridna nibnu dar għall-formazzjoni ta' biex jidħlu n-novizzi hemmhekk eh, tal-formazzjoni. U s-sister in charge qaltli sor Emma x'se nagħmlu biex niġbru ftit fondi ħalli nibnu dar. Wieħed mill-boyfriends li kelli kien l-Awstralja u ktibtlu għedtlu Joe, Għedlu jekk joġbok, għamilli eh, appell ħan iġbru ftit flus għal missjoni. Malar malar kitibli għalli, ejja int, u itlop int, mux jiena se nitkellem. U da kellu radio u koll, local radio. Għalli mux, l-ewel għalli jibatli, għalli l-ewel ma tibatli, jibatli kazett tkellem inti wara xi trid biex jien in the meantime indoqqa fuq il-nsemmaħħa l-Awstraljani. u, u najdilom li se tiġi sister biex tipprepara tippreparakom is-sister u hekk għamilt insomma u dan ħallas li l-par għamil li dinner dance għall-Awstralja kellu biżejjed għal passaċċu kellu iżjed bat li l-flus u mort l-Awstralja. Allura dak meta mort hemmhekk jiena minn ġol Kenja, x'hemmhekk dom ta' xar snin, il-Kenja mhux xarejn, dom ta' xar snin. Eh, Il-Kenja dom ta' xar snin. Umbat, eh, eh, insomma, Tridu tridu timmaġinaw fuq wieħed mill-kotba tiegħi tal-Kenja hemm miktub. Minn ġol minn ġol Kenja, minn ġol faqar għal ġol Awstralja. Hemm miktub jiemi fl-Awstralja mbagħad għax dom siċċur hemmhekk niġbor. U ħanajt in-nies kemm ġbart. Għax kont imur fil-knejjes, kont imur fil-knejjes fil-weekends, eh, flok l-omelija li li kienu jatuni ċans nitkellem fuq il-da. U ġbart 100 thousand dollars, mit elf dollaru. Jiġifieri bej wieħed ieħor xi 250,000 Maltese pounds naħseb kienu daw. U x'hekk jiġu Guido. Hekk jiġu Awstraljani. U ma ġbarx iżjed, mbagħad għax spiċċat li l-viża hemmhekk u ma rġajtx għamilta. Kieku kont niġbor iżjed. Jiġifieri trid tara dawk id-dinner dances li jagħmlu nies jaħlu il-plat qudiemhom iteffu xi ħaġa u jarmu u n-nies tagħna mejtin bil-ġuħ. Konna ntuhom biċċa ħobż, qisni qed intihom xi xi kejk. Kien ibda minn dak ma nispiċċa qatt Gwido għax irrid irrid tmint ijiem biex ngħid dan dawn l-affarijiet. Mistoqsija, inti mort il-Kenja, l-Indja, il-lingwa. L-Awstralja. Kompli fej iżjed. Il-Libja, jiena ġrejt ħafna u. L-Amerika, dom, dom terba snin l-Amerika jiena u kol darba. U jibbatu kissorijiet. Iva, iva, iva, iva, xmort nġbor il-flus mill-Kanada, mill-Amerika. Sa meta kont l-Indija u l-Kenja fuq il-lingwa. U ma jifmu kol xiftit bl-Inglis nifhem. Per eżempju l-lingwa tal-Indjani memx ċans li nitallima dik, għax dik anke tinkiteb differenti. U hemm miktub kemm hemm lingwi fuq il-ktib tiegħi ta' għax ma rix ngħidilhom kollox għax inkella ma jqogħdux jisimgħu eh, il-ktib tal-Indja. Għanzi nebek mandalhom jixtruh jien. Ija vera, minn ikun irrit jixtri, jena, jena baqali minnom dak tal-Indjax, għam it-tielet edizzjoni. Suwa minn ma edha fil-konvent. Eh, Fl-Erdelis jena. Fl-Erdelis, notabile vod. Fl-Evdeli. U l-ktib, fil-ktib hemm il-telefon number tiegħi minn ikun irrid, ċempel u jiena edem. Guido jaffej noqgħod, saqsu li jilu. Ġejta li kull koll. Issa dik. Issa dik dak il-ktib tal-Indja, jiena ktibt dak li rajt f'xarejn, hu. Imma ħanajdilkom dik hija taqtira f'oċean L-Indja hija post misterjuż terġa' terġa' differenti mill-Kenja. Differenti ħafna l-Indja terġa'. Il-kwalità ta' faqar li hemm ma rajtux fil-Kenja. Għax l-Indja hemm thousand million people. Elf miljun bniedem. Bniedem. Daqshekk hemm nies. ġol-Indja. U Malta qegħdin ewba mit-telf. U laqqas biss jafu kemm hemm. Darba dira Gandhi fetlila tisterilizza l-irġiel. U kienet it-tijom radio jikseb. U kienet it-tijom radio, allura kienu jmur. Le kienet it-tijom. Le, ħaġa kienet it-tijom biex il-raġel jiġi. Kienet it-tijom jisom xifti trupis. U tant kienu jifirħu bihom l-irġiel kienu jerġgħu jmorru. Biex jerġgħu ituhom, biex terġa' tihom. Imma tant kien hemm li ma rnexxiex dil-biċċa, ma ntoġ boċċ. Kien hemm nies. Biex tikkontrolla biex tikkontrolla eh, bħal meta ngħidu nsew il-tate saħna. Jasra u. Issa dawk li huma kodba. Malta ma tantx imbiju l-kodba, ma eh, sibt bieħ tal-kodba tiegħek mhux biss flim fjem fl-Indja, itnejt fuq l-20 ktib li għandi. Iva, iva. Guido, Jien, jafuni ħafna nies u ġieli mort jiena nbigħhom u n-nies kienu jgħiduli, 'Ara Sister Emma, aħna nixtru kotba, oqgħod, imma oqgħod daqsxejn ħa tismagħna. In-nies ikunu jridu jiftħu qalbhom, Guido. U jiena kont nieħu gost inkellimhom imma jew qed inbigħ il-kotb issa, jew ħa noqgħod inpaxpax man-nies. Jiġifieri, jiġifieri n-nies kienu jixtru l-kotba, anke ħadd tarġili. Naħseb hawn ħafna kotba minn tiegħi ġieli mor u nies jieħdu gost tat mur għandhom jieħdu gost in-nies. Le jiena dawn tal dawn tal-Indja ma morġ bihom dawk dawk xtrawhom in-nies minn ġorwienet. It-tielet edizzjoni ma baqgħet. Edizzjoni ġej kemm tistampa sew kull darba. Iva, żgur nistampa xi 2500 kull darba. Kull darba, ġifieri. Ġifieri. U għandi wieħed, għandi wieħed gwido. Somma, mhux bisna, għandi bissima, bissima u talima. Dak m'għandux x'jaqsam mal-Indja dak u mal-Kenja mhux tal-missjoni. Dak ħadd it-tieni premju tal-letteratura Maltija. Prosit. Tal-letteratura Maltinja. U kieku taf fejn smajt li ħadd il-premju. Ma nafx. Meta mort l-Awstralja u kontant il-konslu ta' Malta l-Awstralja, għal-istess ma qed isemmuk, kont qiegħda fl-uffiċċju tiegħu. li qed isemmuk. Għalli jismaħħom, għalli inti rbaħt, inti għandek xi ktibu. Hemmhekk smajtu li rbaħt il-premju kont kont il-Kenji, ma kont mort l-Awstralja, kont qiegħda l-Awstralja. Eh, tista' tagħmel paragun bejn il-ħajja Indjana mal-ħajja Maltija. X'ħan ibda ngħidlek Guido, x'ħan ibda ngħidlek, x'ħan ibda ngħidlek. It-tijom rupi li huma hija one cent in-nies tant jieħdu gost Hemmhekk hemm faqar enormi, ma tistax. U meta ngħidlek Gwido li n-nies jimmankaw l-uliedhom, nibża' ngħidha din il-kelma, biex imorru jiġbru karità bihom. Pereżempju, meta wasalt il-Kenja, rajt nies, tfal, b'idejhom maqtugħa biex ommhom tmur tiġri bihom ħalli tittallab Ħajjexu, struggling for survival, ma għandhomx, jew jitwilet tarbija, jamlulu idej, il-mama tagħhom jew whoever, tamillu idej wara biex idej jibqaw jibqaw lura. Ma jkunx tajġibhom qoddim, jihdu l-qada. Biex jimmankaw. Ħafna affarijiet gwida issa intom Sa Guido jaqralkom, tkunu tafu xem ġol ktib. Hemm ħafna affarijiet. Sadi romanz eh, Giuseppe Matteo Kallus wara li jispiċċaw se jibda romanz jimi fl-Indja li għandver biex nejtek ġiġa beda jipprepara għalli. Kem dom l-Indja? L-Indja dom ċarajn biss. Imma kellek xie esperienza kera. Eh, Kelli nejt, u ħafna drabi ma jħansemmi darba morna naqtaw it-tiket biex imorru postiħor. Oh. biex imorru postiħor. U jiena minn dawk li nara xi ħaġa niskanta naqra. Nalja naras, ara hemmhekk xem, ara dawk x'qed jagħmlu. U darba meta morna naqtaw it-ticket, u konna sejrin lura d-dar. Issa ħa ngħidilkom meta għax konna ġoġi belt ma niftakarx kien biex imorru naqtaw it-ticket. U jiena għaddejt ma' tliet sorijiet oħra ndjani. Jiena u sister oħra u żewġ sorijiet oħra Indjani, u mort magħhom. Meta konna ġejjin lura, jiena ntlift. Ħarist lejn xi mkien, kienu qed jidla u tlifthom is-sorijiet. Issa bdejt inġib quddiem għajnejja il-pjazza tal-Mellieħa dak il-ħin, fil-Vitorja. Kemm ikun hemm nies fil-pjazza? Daqshekk kien hemm nies biex ngħaddu minn qalb in-nies biex naqtgħu t-tickets, tant kien hemm nies naħbtu ma' xulxin u faċli tintilef gwida u jiena ntlift. U jien waħda minn dawk li ma tantx għandi sens ta' direzzjoni, ma nafx mill-liema naħa għaddejt. Meta ftaħ, meta meta qed inħares u ma nafx is-sorijiet l-oħra fejn marru, u sibt ruħi waħdi u qed jidlam. U la naf immur in-naħa tax-xellug, u la naf irrid ngħaddi min-naħa tal-lemm, u la naf nibqa' sejra dritt, iġġennint. X'se nagħmel? Tani biki minn dak il-kbir, ma nafx se nagħmel, qed jidlam, dawl m'hemmx. Storbju ta' nies, ma nafx nitkellimhom. Għax mbagħad bdejt aħna l-melleħin nirrikorru lejn il-Madonna tal-Mellieħa. Allura bdejt ngħid it-talba tal-Madonna tal-Mellieħa u nerġa' nibdija u nerġa' nispiċċaw, nerġa' nibdija. Imma jien sejra tajjeb jew qed nitbijat. Jiena mi fejri timur il-left. Insomma, u ma nafx kif, ma nafx kif. Għajt sejra mixja l-qoddim, blamment, u nara soru xejjir li, soru minnhom. Għajn ma ħadt ir-ruħ, qaltli int wasalt, ta' hawnhekk qegħdin, qaltli inti fejn mort, f'kif, kif, imma kont bżajt ħafna Guido dikinhar, għax qed se jidlam, u f'dak id-dlam ma kif se nibda nagħmel. Dak xi ħadd wassalni mingħajr ma naf, jew l-andlu kustodju tiegħi, jew il-fidi, jew il-Madonna. Dik kienet waħda minn dawk il-biża kbar, u darbora qed nieħu banju Guido, u nħoss ma saqajja. Ċrup, ċrup, ċrup, ċrup. Marija dan x'inhu l-bidla għax ma kienx hemm dan. Biex ma ntawwalx. Insib li kienu fejn kont qed nieħu shower hemm f'duk qasna fejn. Kienu aħna nkantaw Three Blind Mice. Kienu Three Blind Mice. Kienu ġriden omja. Isma. U twerwi, iju, hemm minnhom l-Indja dawk, omja. Ġriden omja, ġifier il-Three Blind Mice huma veru jeżistu ġol-Indja. U bdew jaħbtu miegħi, bdew jibżgħu minni, ju. Msieken, u ftaħt il-bib, un bat għallu li jwa dal-istorbi u għalfejn. Għettilom, mux ma nafx għet jahbat ma saqajja, un bat rawom dawn it-tlieta, kont bżajtu koll emmek. Insomma, jwa kalli ħafna bizat, mux darba bissu ħafna affarijiet. Sister, qabel nalqu dil-intervista nishtiqek tati int il-numri tat-telefon tal-konvent, forsi jkun hemm xi ħadd irid iċempillek kemm bħala soru iżurek ftit u jiftaħ qalbu miegħek, kemm ukoll forsi wieħed Zero one. Issa ħa nagħtikom ieħor. Two one four nine eight nine zero six. Sister Emma fisem Central FM nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista u oġbok ukoll tiġi għaw biex taqsam ma' semmija tagħna li huma diversi l-esperjenzi tiegħek fartijiet barranin fil-missjoni. Dak li għaddejt minnu inti fl-Indja jistgħu minn m'għandux il-ktieb jisimgħu ukoll fuq Central FM. U jiena nieħu gost meta dak li qed nara jien, tajjeb u ħażin biex ngħid hekk, nurih il-Maltin, għax il-Maltin dak li qatt ma marru barra, dak ma jkunux jafu x'jiġifieri jaraw ċerti affarijiet. Darba jiena ħa ngħidha dik bidu qabel ma nitlaq. Darba kont sejra l-Amerika jiena u mort nara waħda anzjana ħafna minn melliħa ma' ġembi. U kont sejra l-Amerika ma' ġembna fid-der tagħna. Għettila għanni, jiena ħammur l-Amerika. Waħna nitkellmu bid-dialett il-melliħa. Għalt li mela ħataruwa l-ġanna tiegħi. Għettila ġanna tiegħek fejn għalt l-Awstralja. Għettila mela ħanaruwa l-ġanna tiegħek jien sejra l-Amerika u ġanna edda l-Awstralja. Insomma, nsellem il-kulħadd u grazzi għal ħafna tal-li għattu tisimawni. Grazzi li l-ek, sister. This is Malta's 93.3 Central FM.